Поїздка до Асі Веліканової запам'яталася не лише завдяки чарівності і розуму цієї жінки. Вона поставила на вельми досконалий програвач не менш досконалу платівку з Нобелівською промовою Олександра Солженіцина, і програвач і платівка, звичайно, були привезені з Західної Німеччини. Тоді Солженіцин був для нас світочем, хоч я вже мав критичні зауваги до його політичних позицій, але Нобелівська промова вершина громадянсько-публіцистичної діяльності Солженіцина. Ми слухали її, мов зачаровані. По дорозі до Асі і назад, до Григоренків, Генріх встиг розказати, коли саме він зблизився з Петром Григоровичем. Було це у військовій академії імені Фрунзе, де вони, генерал-викладач і майор-слухач, легко порозумілися, бо однаково бачили жорстоку неправду, яку повсюди насаджувала комуністична партія і так само легко порозумілися ми з Генріхом, що був позбавлений військового звання, як і генерал. Отож вийшло так, що я тепер був найстарший за військовим званням, я лишався майором запасу. Рідко бувають такі вірні друзі, як Генріх. Треба уточнити діяльно вірні. Я був свідком того, як він інструктував своїх приятелів, що дійшлися до нього на зустріч зі мною. Хоч яка наша воля, а тюрма ще гірша. Ми поки що не в тюрмі, але ж не забуваємо про тих, хто в тюрмі. У них є діти, дружини, старі батьки. Ми повинні ділитися з ними своїми заробітками. І вони ділилися вчителі, бухгалтери і інженери, що любили Генріха і беззастережно вірили йому. Мені приємно відзначити, що серед них була присутня онука Затонського, якого я завжди пригадував із великою вдячністю і пошаною. Окремо належить говорити про бухгалтера трамвайного управління Бориса Чечебадина, талановитого поета, в якого я й заночував, бо сім'я Генріха мешкала в крихітній квартирці. З Борисом і його дружиною ми просиділи до третьої години ночі, читали вірші і просто розмовляли. Нам було легко і затишно на душі, ми були дуже близькі своїми помислами і долями. Бориса не друкували вже багато років із тих же причин, що й мене. Але сьогодні Чепибабіна не має потреби представляти читачеві. Його знає цілий світ. Після мого арешту він так написав про цю нашу зустріч. Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо, и свет во мне скорбит о поздней той поре, как за моим столом сидел, смеясь Микола, и тихо говорил о попранном добре. Он чистое дитя, и вы его не троньте. Перед его костром мы все дерьмо и прах. Он жизни наши спас и кровь пролил на фронте. Он нашу честь спасает в собачьих лагерях. На сердце у него ни пролежни, ни пятен. А нам считать рубли, да буркать в заперти. Да будет проклят мир, где мы долгов не платим. Остановите век и дайте мне сойти ни дьявол и ни рок, а все мы виноваты, что всеми не у нас, когда б хоть гордый чад, и перед чванством лжи молчат лауреаты, и физики молчат, и лирики молчат. Чего бояться им, увенчанным и сытым? А вот подишь, молчат, как суслики в норе, а в памяти моей смеющийся сидит он и с болью говорит о попранном добре. Нам только б жизнь прожить, нам только б скорость выжить, нам только б солнце спать об ангельском крыле, и некому узнать, и некому услышать мальчишку, что кричит о голом короле. И Бога пережил без веры и без тайны, без кроны и корней, предавший дар и род по имени Иван, по кличке Ванька Каин — великий и святой и праведный народ. Я рад бы все принять и жить в ладу со всеми, да с ложью круговой душе не по пути. О, кто там у руля? Остановите время, остановите мир и дайте мне сойти. Гірко мені сьогодні писати ці рядки, бо я пишу їх через два тижні по тому, коли для Бориса і справді зупинився світ, і він зійшов з нього туди де брехня кінчається, там живе Бог. Я довідався про це від Алтуняна вже тоді, коли Борис був похований. Зателефонував його вдові, висловив співчуття, і це, мабуть, усе, що я міг зробити.